urtarriak hogeita bi gaur raste artea da eta hau berrion albistegia duzue berrio zahar erratiaren albiste mankizuna. Bai, e, urretzindorra Rui proiektua martxan da mendialdea bat eta bi eskoletan. Nafarrako Unibertsitate Publikoko amar ikasle bekadun dira urretzindorra programa mendialdea bat eta mendialdea bin martxan jarriko dutenak lehen ezkuntzako seigarren mailan dauden gaztetxoak launduko dituzte hauek programak hiru helburu ditu bereziki gaztetxoei launtza ematea, hauei erreferentzia altasun positibo erakustea eta gaztetxoak gizarte naiz kulturan barneratzea programak programaren irugarren edizioa izango da urtengoa eta urritik maiatzera bitarte luzatuko da. Fikberen zeigarren edizioa hasteazken honetan hasiko da gai sozialak lantzen dituen laburmetraien jaialdi internazionala seigarrenez ospatuko da berriozarren jaialdi hau edizio zedizio referentzia altasuna irabazidu Nafarroa mailan aurten nonako laburmetraiak proiektatuko dira Pedro Pablo Sarabellaren maia izin e, bai Alejandro Marcos Ramirezen, en Welcome to Life 3.0 e, Rishi Ram Daswani eta Ivan Lopezen, Atrapado Xavi Salaren El Nacimiento Jean Gabriel Peir Periot en The Devil Eta Javier Gurrutxaga eta Itor e, Arangurenen e, eta orain zer egingo dugu? Pepe Botiasen Exit Sandra Navarroren Gorila Baila Josi Maliesen, Bendito Matxain Lau. Eta Gonzalo Gurrea, eta i, e, Los Ojos de Dante. Carlos Velasco eta Isai Eskaladaren La Playmobil. Hau eta azkain, lehiak eta Euskarako laburmetraien proiektzioa egingo da urriaren nogeita maekan, ortsi Josu Baioren jaialdeko antolatzailearen hitzak. Acabamos de tomar una decisión como organización que cambia un poco el, modelo del festival de este año, ¿no? Y teniendo presente que este año hay tres trabajos seleccionados que son en euskera, uno cada día. Eh, al duplicar el volumen de trabajos y demás, pues se ha dado la situación de que contamos con trabajos que van a poder ser eh, visionados dentro de lo que es la programación oficial en euskera. El planteamiento que hemos hecho es de programar la muestra y sacarla al día 31 de Mendialdea guraso elkartea lontzeren aurka egingo den manifestazioarekin bat. Urriaren nogeita lauean, nostegun nonetan, iruñan egingo den lomzaren aurkako manifestazioan. Parte hartuko du mendialdea guraso elkarteak. Manifestazioa iruñako autobus geltokitik, geltokizarretiko esan da aterako da arratsaleko seiretan. Bilkura interkulturala berriozarren. Baloreen krisi ekologikoak zer nolako eragina duen hausnartu asmoz maingurua. Antolatu da berriozarren mai horretan herriko kolektibok parte hartuko dute. Asnina berriozarko Ateneoa hipoteka zeraginduak diren pertsonen plataforma eta lantxotegi besteak beste urriaren noita iruan asteazkenarekin arratxaldeko zazpitan kulturgunean izango da zita. Zoila mendira ateraldia eginen dute mendiaren lagunek. Urriaren hogeita zazpian igande honetan justuki bederatzen dalaroi tamairu metro ituen soila mendia igotzeko, mendiaren lagunek arabako korres herrira uruluko dira bertatik, mendia mendi igoera asteko asmoz interesatuak igandean, goizeko bederatzetan eguzki plazara horri Eta segidan ohar bat eh, aipatuko dugu pasa den asteburuan jokatutako Saskibaloiko partiden emaitzak eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezke. Eguraldia ze mintzatuko gara orain garazik, zer dio gaurko eh, iragarpenak? Bai, zerua odeitxu edo oso odeitxu izango dugula eta zaparra txikiak botako ditu ere zaparra batzuk trumoitxuak izan daitezke ego osagaiko aiz eh, bizia ebiliko da tartego gorrekin bolada oso gorrekin momentu batzutan ere temperatura minimoak gutxi eta maksimoak nahikoa jetxiko dira beraz freskeatzeko joera etorriko zaigu gaurkoarekin eta bada ez bada ere aterkiari heldu Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berrioza erratiaren sintonian FMko ehun edo ordu oro Interneten euskiplaza.neten.